ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون na litapulizwa baragumu mara watatoka makaburini wakikimbilia kwa Mola wao mlezi قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون Watasema, ole wetu, nani aliyetufufua kwenye malazi yetu? Haya ndiyo aliyoyaahidi mwingi wa rehma na wakasema kweli mitume. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idha hum jami'un ladaina muhdharun, haitakuwa ila ukelele mmoja tu, mara wote watahudhurishwa mbele yetu. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون Basi leo nafsi yoyote haitadhulumiwa kitu, wala hamtalipwa ila yale mliokuwa mkiyatenda. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون Hakika watu wa peponi leo wamo shughulini wamefurahi. Hum wa azwajuhum fi dhilalin ala al-araiki muttakiun. Wao na wake zao wamo katika vivuli wameegemea juu ya viti vya fahari. Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un Watapata humo kila namna ya matunda na watapata kila watakachokitaka. Salamu qawlan min rabbir rahim. Salama. Hiyo ndiyo kauli itokayo kwa Mola mlezi mwenye kurehemu. Wamtazu al-yawma ayyuha al-mujrimun. Na enyi wakosefu, jitengeni leo. Alam a'hada ilaykum ya bani آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين Je, sikuagana nanyi enyi wanadamu kuwa msimwabudu shetani hakika yeye ni adui dhahir kwenu وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم na ya kwamba mniabudu mimi hii ndiyo njia iliyonyoka ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون na bila ya shaka yeye amekwisha lipoteza kundi kubwa miongoni mwenu je hamkuwa mkifikiri هذه جهنم التي كنتم توعدون hii basi ndiyo jahannam mliokuwa mkiahidiwa. Yuslawha alyawma bima kuntum takfurun. Ingieni leo kwa vile mlivyokuwa mkikufuru. Alyawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون Leo tunaviziba vinywa vyao na iseme nasi mikono yao na itoe shahidi miguu yao kwa waliokuwa wakiachuma. ولو نشاء لطمسنا على اعينهم فاستبقوا الصراط فانى يبصرون Na tungelipenda tungeliyafutilia mbali macho yao wakawa wanaiwania njia lakini wangeionaje? ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون Na tungelitaka tungewageuza sura hapo hapo walipo basi wasingeweza kwenda wala kurudi. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله itapulizwa kwa mpulizo wa kufufua watu. Mara watu watatoka makaburini mwao wakikimbilia kwenda kukutana na Mwenyezi Mungu. Na hilo barugumu na kupulizwa kwake ni katika jua Mwenyezi Mungu yeye peke yake. Watasema watakaofufuliwa kutoka makaburini, bala gani utushukia Nani aliyetuamsha tukauacha usingizi wetu? Jawabu ya swali lao itawajia. Hii ndiyo siku ya kufufuliwa aliyoahidi rahmani mwingi wa rehma waja wake. Na mitume wakaisemea kweli kwa wale yasimulia. Wito wao wa kuwatoa hautakuwa ila ukelele mmoja tu. Mara wote watakusanywa mbele yetu wahudhurishwe ili tuwahisabie. Basi katika hii siku ya leo haipungukiwi nafsi yoyote chochote katika ujira wake kwa kazi iliyotenda na wala hamtopata isipokuwa jaza ya mliokuwa mkiyatenda ikiwa ni kheri ya ushari Hakika watu wa peponi hii leo watakuwa wameshughulika kwa neema walizonazo wakistajabia na kufurahia. Wao na wake zao wamo katika vivuli vilivyoenea, wameegemea juu ya viti vilivyopambwa. Watapata huko peponi kila namna ya matunda na kila wakitakacho watakipata. Wataambiwa salama kuwa ni kauli iliyotoka kwa Mola mlezi mwenye kurehemu. Na wataambiwa wakosefu siku hii ya leo, jitengeni mbali na waumini. Enyi wanadamu, sikukusieni kwa msimfuate shetani kwa utiifu kama kwamba ni Mungu wa kuabudiwa. Hakika yeye ni adui yenu aliyedhihirisha adui wake. Na nyinyi mniabudu mimi peke yangu, kwani kuniabudu mimi tu ndiyo njia kuu katika kusimamisha dini sawa. Na shetani hata wapotoa viumbe wengi kati yenu, nyinyi mmeghafilika na hayo. Basi hamkuwa mkifikiria mlipomtii yeye. Wataambiwa hii ndiyo jahanamu mliokuwa mkiahidiwa mlipokuwa duniani, ndiyo jaza ya ukafiri wenu. Ingieni na hilikini kwa joto lake leo kwa ukafiri wenu. Leo vitazibwa vinywa vyao, basi havitotamka kitu. Mikono yao ndiyo itakayosema nasi na miguu yao itatamka kwa kutosha ili juu yao kwa waliokuwa wakiyafanya. Na tungelitaka kuwatia upofu duniani, tungeliwatia upofu wakawa wanaipapasa njia ya kupita wasiweze kuiona. Wataionaje nasi tumapofoa? Na lau tungelitaka kuzigeuza sura zao, tungelizigeuza zikawa mbaya, juu ya kuwa wana nguvu na vyeo. Hata wasingeweza kwenda mbele wala kurudi nyuma kwa kuwa ingekuwa tumevunja nguvu zao.